Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. això la Natàlia? Hola i benvinguts al que ve després. Soc la Nairante. Sí, ja sé que qui hauria d'estar dient això és la Natàlia Carranza, però encara no s'ha presentat. Mira que li diem, eh? Arriba l'hora, que el sent directe no podem arribar 5 minuts tard. Mai. Perquè el problema comença en punt ah. i ella res. res. Que sembla arribar just a temps per entrar a l'estudi, però clar, avui hi hauria una mica de tràfic i ja arriba tard. No, mira, sembla que ja arriba. Ah. Ai, mira, ja entra, ja entra. Ah, Arribes tard, eh? Sí, perdoneu. Ja, ja arribo. toca posar-te a, a la cadira que no és teva. Bueno, no passa res, no passa res. Te la cadira ja perquè dic, mira, si quan entri ja arribarà. Ai, ai, ja sóc aquí, eh? En bueno, fi. Què t'ha passat? El trànsit, nen, el trànsit. Ah. El que jo deia. Què tal si sortim una miqueta abans de casa, eh? Ja ho sé, ja ho sé. No, no passarà més, us ho prometo. Eh, ja heu començat? O que què? no ens veus. Sí, sí. Per on anàveu, vull dir? Ah, res, al principi estava dient que arribaves tard per sortir tan tard de casa. Ai. Fes un rebobinar i comença des del principi, Marc. Sí? Doncs fem un rebobinar, si us plau. Hola i benvinguts o benvingudes al que ve després. Potser el programa de ràdio que menys sentit té de Ràdio Tiana. Bueno, tant no, que un nhi el que s'arriba a escoltar per aquí, eh? Però, però no remenem la merda, que fa pudor. La de la muntanya no, eh? Que escatològica. Això, que, això li dius escatològic? Jo sí que en sé d'escatologia, fixa't. dos tipos viajando y de repente uno de ellos se tira un pedo. El otro, impresionado, lo mira y le dice, por Dios, qué pedo tan largo. Digo, claro, si hubiese, hubiese sido ancho, me rompe el culo. ¡Oh, es más merdura tú! M'he imaginat allà l'anus rastregant-se aquell, oh, i sortint les gotes de sang. Ai, ai, que fastigosos que sou, si us plau. He fet d'hora, eh? Ai, sí, no passa res. Si us plau, va, deixeu-me presentar el programa. Els dos personatges que m'acompanyen, sí, els dos fastigosos aquests, són l'Anaïs Renter... Presente. I Ferran Pallàs. Presente. El control ens acompanya el Heviata, eh, del nostre tècnic Marc Auger i jo sóc Natàlia Carranza. Me rasco la panza. Vaja, ets el primer del món que fa aquesta rima, eh? Que original, que original que arribes a ser, eh, Ferran. Eh que sí, eh que sí. Sí, vols que fem acudits amb el teu cognom, Ferran Pallas? Vull dir, Ferran Pallàs? <laughs> No, no, millor deixa-ho estar. Doncs abans que la sang arribi al riu, comencem amb la telebotiga i l'informatiu. La tienda en casa... Vale. Hola, amiga. Estàs farta que el teu marit li faci més cas a la tortuga que tu? Quan vols fer-li l'amor et diu que té mal de cap? tenim la solució al vostre problema, oi, Natàlia? Efectivament, Anaïs. Avui us presentem les noves bragues Agatalís, les braquites vibradores que t'hi haran tenir el potorro feliz. Amb un petit comandament inalàmbric podràs controlar la potència de vibració que desitgis sense que ningú se n'adoni. Jo ja l'he provat, eh? I els resultats es comproven al moment. Amiga, no t'ho pensis més i compra ara les bragues Agatalís. Ara sí, benvinguts a l'informatiu del que ve després. Subhasten un pèl d'Elvis. Un pèl recollit pel barber personal del rei del rock and roll s'ha subhastat aquesta setmana als Estats Units. El comprador ha pagat un preu de més de 1.100 euros. Li voldrien demanar a aquest malgastador anònim que ens invertís una petita quantitat de diners en el nostre estimat company Ferran, que volem regalar-li uns implants de cabell pel seu aniversari i la cosa està molt cara. Segurament ara el metge que presumptament va matar Michael Jackson voldrà subestar el pot de medicaments amb el que va morir, o la seva assistenta de casa voldrà vendre els calçotets que encara duguin al frenassó. Txan, txan! El 21 de desembre serà la fi del món. Algunes informacions s'avisen de l'impacte d'un meteorit mortal, altres parlen d'una gran pandèmia mortal o potser el canvi climàtic es decideixi ja actuar contra nosaltres. Ah! És la fi del món! Ah, morirem tots! Què va, tranquil·la. Segur que és mentida, com sempre. Ah, doncs, txan, txan! A Pare Noel assegura que no s'enlonarà el Nadal a causa de la gripa. El famós distribuïdor de joguines que va declarar a la televisió pública finlandesa des del seu refugi que la grip no aturaria aquesta època de l'any tan màgica. També va explicar que numerosos nens estaven inquiets per si la grip A pogués ser una raó de pes com per no haver de celebrar aquest any el Nadal i els va assegurar personalment que no seria així. Escoltem les seves declaracions. Vull declarar des del meu refugi a la televisió pública finlandesa que aquest Nadal hi haurà Nadal. <laughs> També vull explicar que nombrosos nens <laughs> estaven inquiets. El Pare Noel, eh, podem veure les declaracions que va fumat. Con sí, continuem amb la connexió? Sí, sí. Gràcies, Anaïs. També vull explicar que nombrosos nens estaven inquiets per si la gripa podia ser una raó de pes com per no haver de, de celebrar aquest any el Nadal i els vull assegurar personalment que no serà així. Sembla com si algú hagués dit que hi hauria canvis de dates o que s'anul·laria aquest Nadal i jo no m'he assabentat. Ara bé, aquest gordo ja ens diu que no passarà res, a la tele els dels congelats la sirena ens diuen que ja podem comprar tranquils, que no hi haurà canvis de data... Ai, el mundo está loco! Txan, txan! I ara, la notícia de la setmana. Truca a la policia buscant amor. El senyor Basso tenia un calentón d'aquests que fan història, així que va agafar el seu telèfon mòbil i es va disposar a trucar a la seva línia eròtica. La línia eròtica preferida, evidentment, quan va reparar en un detall. No tenia saldo. Això a mi m'ha passat mil de cops, eh? Llavors es va donar que s'hi podia trucar gratis a un telèfon, al 911, és a dir, al telèfon de la policia. Es veu que això d'imaginar-se una dona en uniforme portant esposes i disposada a donar-li amb una porra l'excitava. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, va trucar a una comissaria de Tampa, que no Tampax, a Florida, que no Fornarina, als Estats Units d'Amèrica, que no Estats Podrits d'Amèrica. Jo a tant no he arribat. En fi, el senyor Basso no va dissimular les seves intencions i no va buscar una excusa del tipus he perdut el meu, el meu pastor alemany. Vol que li, li penteixi perquè sàpiga que, com és la, la seva veu? I de passada vostè em diu que sóc un fill de gossa per a fer més autèntica la citació? No, no va fer res d'això. Ell, entenent malament això del servei públic, va fer comentaris sexuals que no han transcendit, però que van poder ser del tipus «Jo també sóc policia, però de naixement. Vols veure la meva porra o et detinc perquè t'estic posant a cent, així que bufa amb l'alcoholímetre que duc entre les cames». L'operadora, davant tal atreviment, va penjar el telèfon, però Basso tornava a trucar insistentment. Fins i tot una de les vegades va demanar a la gent que es personés a la seva casa. Passats 15 minuts, el que havia a la porta del senyor Basso no era una explosiva poli, sinó una parella d'enormes agents que el van dur a un calabós. Del que va passar allà amb els dos maromos ja no tenim notícia. Hi ha coses que és millor no saber. Hòstia, si la conseqüència de trucar a la poli i fer comentaris sexuals és que et vinguin dos superpolis a casa... A què estic esperant? Dóna'm el mòbil. Jo de tu no ho faria, eh? El nostre cos policial no és tan bo com el dels Estats Units. I quan dic bo, vol dir que estan bons. Ja t'entenc. Que els d'aquí són una panda de vells amb pitopàusia, no? Exacte. Tenim al costat. De totes maneres, a falta de pan, buenas són porres. Però no parlem de mi, sisplau, parlem de la gent del carrer. El senyor Basso necessita trucar a línies eròtiques o a la policia per desfogar-se, però on lliga la gent normal? Què fa la penya quan necessita fer un quiqui? Tot això ho sabreu després d'aquesta pausa musical. El seu pare era un vell gat gordo i coix i sa mare una gata de carrer. I ell va néixer una nit sota la pluja, però sa mare moria al part i el seu pare d'un infart i va quedar abandonat per mig dels prats. Moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat i tenia set vides. No tenia ni pares ni un amic ni un padrí de família que el cuidés i així solitari justet amb uns dies de vida va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat i va ser encreuar la carretera que un camió va i l'atropella en un pas cebre. Però sort que era un gat i tenia set vides i va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, en esclafat sota el camió i veia que no podia, que no podia respirar, però per res la vida no volia deixar el gat. ferit i amb la por la mort va seguir una nena i la nena el va agafar va collir un braç, el va posar-li un nom ridícul se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra però sort que era un gat i tenia set vides set tirs de caiguda, quedar viu sobre la cera rebentat i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen vida, hi ha vida però aconseguir aixecar-se, aconseguir caminar, aconseguir creuar la ciutat fins al port i va veure el mar, i va veure un peix, va acostar-se al moll però va relliscar i va caure a l'aigua, va sentir-se perdut i ho tenia clar, moriria ofegat, però sort que era un gat i tenia set vides i era patètic veure com s'enganxava la vida xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre i aconseguir pujar-s'hi mig ofegat mort de pena va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. Set mesos després va desembarcar en una terra estranya, apocalíptica i ingrata, les cases més destruïdes, la gent morta mai matança i un merder de crits histèrics, de terrors i foc i nervis, i de cop una bomba li va patar sota els peus i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida. Però sort que era un gat i tenia set vides. I en aquell país de merda hi havia guerra, hi havia guerra, i en reina la violència crevillen per la jeta i el cos ple de metralla que es moria, que es moria, quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Es el desecoc que el que ve després surt al carrer. Farem algo especial? No. Continuarem preguntar a la gent sobre sexe. A veure, de quina forma has ligado? de la forma más patèticament? Pues una mujer me, me vomitó encima. Ah, pero entonces tú no ligaste, ella intentaba ligar contigo. Sí, vomitándome. Bien, gustoso. Sí, yo me tragué su vómito, me gustó bastante el sabor, entonces fuimos a mi casa. ¿La besaste? Claro. Mmm, precioso. Qué asco de tio, al igual te beso. <laughs> tu, tu ets dels que lliga, oi? Perquè ets així guapot. Bueno, ho intentem, ho intentem. intentem. I on vas? Quan necessites amor, a quins llocs vas per ligar? Quins llocs vaig? Doncs pues els de, no sé... La biblioteca, ah, la discoteca... Sí, sí, la bíblia més de petit, ara la discoteca i així. La discoteca. Quines discoteques? Vull dir, per així, aviam si coincidim. No, això és un secret meu. Hòstia. Bueno, de quina manera has lligat més patèticament? Doncs una vegada a una festa de disfresses vaig veure una noia que anava de, que, de cavernícola i em vaig despullar per dir que anava jo també de, de, de pedra. Et vas despullar completament sense calçotets? No, em vaig quedar amb calçotets, però ja me'ls va treure després. Hòstia, quina llàstima, no sé la cavernícola aquesta. Gràcies. De res. A veure, s'ha t'acut algun moment en què lliguessis d'una forma superpatètica? No, la verdad es que no. Pues te lo inventas, que si da el problema no escota ninguno, no pasa nada si te inventas. Bueno, pues esto es un tío que iba por la calle y de repente se encuentra un perro y dice, uy, <laughs> yo por ti robó un perro y te lo regaló. Hostia, qué bonito. Te, te casaste con él, ¿verdad? Te casaste con él, Alay. Y conservamos el perro todavía. Ay, cuando muera, cuando muera, no quiero que pase. mi nombre, Perdón, perdón. Algú de vosaltres ha lligat d'alguna forma superpatètica? Lligat? Sí, del plan. Bueno, a mi, a mi, per exemple, un cop em va dir un tio, perdona, quina talla de peu gastes? i amb això intentaba ligar, que va ser com, Vaya manera de llegar més absurda. alguna cosa? Yo prefiero no contar lo que puede ser muy... Por favor, cuéntalo. Esto acaba en secreto, nadie sabe quién es. No, pero no, no, no, ha tenido que ser culminado... No, no, no, pero... venga, venga, todo el mundo te lo pide. No, que no, pero que es broma, me lo iba a inventar. me suba lo iba a inventar por darte temas. Pero en un concierto venga a empujar. Rollo super punky, ahí en, en un bar y venga a empujarte, venga a empujarte como en un concierto. Y te empujas luego por detrás, ¿no? <laughs> no precisamente. Preferimos empujar más fuerte hacia la puerta. O sea, no funcionó la cosa. No, no, no funcionó. Cuando necesitas amor, esas cosas que necesitamos todo el mundo, ¿a qué sitios vas para ligar? ¿En dónde? Sí. Al parque. ¿Al parque? <laughs> a la playa. A la playa, pero cuando es invierno también vas a la playa, porque entonces no ligas seguro. Sí. ¿Sí que ligas? Sí. El tío, ¿y, y qué, de qué forma más patética has ligado? intentado ligar? No sé, disfrazado de Superman. ¿Con los calzoncillos por fuera? Sí. ¿Cómo los llevas ahora? Hola, lleva los calzoncillos por fuera. Hola, ¿y, funcionó o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora estás con ella? No. Ah. <laughs> Eh, que era Superwoman ella, lleva las bragas y el sujetador por, fuera, no, también? Sí. Hola, Noyas, ¿vosotras? quan necessiteu allò, un polvo, saps? On aneu a lligar? Discoteca. Discoteca. Sí, quines discoteques? Patxà. En los viejos tiempos al cutre. Al plataforma. Al cutre, al cutre se cutre. yo. O al eh, eh, plataforma, que alguien lo llama guarraforma. Mm, sí, sí. Guarraforma. <laughs> Le pusiste tú este nombre, ¿verdad? No, no, yo no. ¿Y de quina manera he lligat més patèticament? Un enano. Oh, no. <laughs> ¿Un enano? ¿Te le un enano? No, me fue detrás. <laughs> ¿Y com, com? Nada, es que, no me acuerdo. Vale, anava borratxa la dona. <laughs> Y encara le dura, ¿eh? ¿Y dónde voy cuando ligo? Si tengo novio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando ligas? Pero espérate que piense que tengo novio. Pero cuando, no tenías novio. tenía novio. Pues cuando no tenía novio, en cualquier parte. O sea, puedes ligar. Ah, ahí, en el baño, en la bar, no, pero laos. Puedes ligar con un tío de la uni, puedes ligar con un tío con el que estás hablando en el metro. Sí, apóchela pues la mi maestra, por favor, por <laughs> favor. Però de ella. d'ella. Em, de qué manera patéticas intentas ligar a mai? ¿Yo? Ah, ¿En catalán o en castellano? No, como quieras. Vale, pues estaba, estaba en una discoteca... Pues si quieres en japonés. Debía de, <laughs> debía de tener 16, 17 años. Estaba en una discoteca de estas de Sabadell y vi a un chico súper mono, yo diciéndole a mis amigas que qué mono era y diciéndole que no estaba a mi nivel, mis amigas diciéndome que yo era idiota y al final me acerqué al chico, le cogí del brazo y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dice, Rafa. Y digo, ah, vale. Digo, solamente te quería decir que me encantas. Y me fui. Yo pensando que la cosa se quedaba ahí. Pero los tíos de 16, 17 años no van vino corriendo, Vino corriendo y me dijo, oye, tal, nos vemos luego. Y funcionó. Bueno, tampoco lo veo tan patético, lo he atrevido. a decirle cómo te llamas, me encantas, Deu. Bueno, pero bueno. Claro. Y maneras patéticas que han intentado ligar conmigo en Alemania. Un chico me preguntó, o sea, primero me siguió por todo el metro, que ya estaba acojonada. Sí, qué miedo, tío. Podría ser un revisor que allí en Alemania no van, no van vestidos de uniforme. Depende, también hay de paisano, pero por eso. No, yo estaba asustada más que nada porque era un tío, o sea, que mirándome en el metro. Allí en Alemania no puedes mirar a ninguna persona porque si le miras... Está prohibido. No, no, si hay contacto visual ya piensan que quieres ligar. Hostia. Entonces, en cualquier momento me venía un tío y me decía, oye, ¿quieres ir a bailar salsa? Y yo pensaba, ya está, me han visto el culo grande y dicen, ya está, bailo salsa. Pero el tío este que me miraba tanto y que me persiguió por todos los metros, al subir al, a coger el tranvía, en, el, en, en, la escalera mecánica me dijo, ¿de dónde eres? Y yo le dije, de España, y me dijo, es que eres endemoniadamente guapa, endemoniadamente guapa. A mí pero eso, me dio más miedo y me pero eso Te, lo dijo en castellano? No, no, me lo dijo en alemán. Ah, vale. ¿Cómo sería en alemán? Du bist verdammt hübsch. Bien. Y me acojonó. Vale. No funcionó entonces esta forma, En absoluto. Vale. <laughs> Muchas gracias. De nada. Tornem a la notícia de la setmana que deia així. El senyor Basso tenia un calentón, així que va trucar la seva línia eròtica preferida quan va donar-se que no tenia saldo. Llavors va trucar el número gratuït de la policia i quan l'operadora va agafar el telèfon va fer comentaris pujadets de tot, diguem-ne. Com va ser molt passat i va trucar força cops, al final el van detenir. Com sabeu, ara toca fer l'entrevista i hem pensat, doncs qui millor que el senyor Basso per explicar aquesta experiència uh -huh. que ell mateix? Així que el van convidar, sí, però no ha pogut venir des de Tampa fins a Radio Tiana, així que hem dit, bueno, no passa res. Fem una trucada internacional que, total, que paga, paga l'alcalde. Paga l'Ajuntament. I així és, des de Tampa, via telefònica, tenim el senyor Basso, que no ha volgut dir-nos el seu nom de Pilar Real i ens ha demanat que li diem Pol. Hola, senyor Pol Basso. Hola, guapa, que estás hablando por un micro. Sí, sí, clar. Mm, seguro que el micro que tengo yo és més grande. El <laughs> micro, el micro del telèfon vol dir? No, no sé, eh? tinc els meus dubtes. Crec que el nostre micro és, eh, micro és força no, més nena, gran. No, no, nena, no. Me refería al micro que tengo debajo de la barriga. Aunque esté más que micro, le podríamos llamar un trípode, nena. Un, un <laughs> micro que és un trípode? Jo no entenc res, eh? Natàlia, està parlant del seu membre viril. Ah, Ah, doncs, doncs home, Basso, no faci aquesta mena de comentaris que li estic fent una entrevista. Es home. que no lo puedo evitar, tiene una voz tan sexual. Ah, ah sí? Ah, gràcies. I jo què? No, tu pareces un marimacho. Imbècil! No, no, no te preocupes, que a mi me gustan todas. Eh, senyor Basso, vostè sempre fa servir les línies eròtiques quan vol tenir contacte amb dones? Pues no siempre, no, no. Ah, otras veces desde mi casa, pues me asomo por la ventana y miro y la muchacha que pasa, pues muchacha que le grito cosas como niña, tiene unos ojos tan bonitos que te comería todo el pepe. Dios mío, qué desagradable, ¿eh? ¿Y, ya está, ¿no intentas oh. llegar de una manera no sé, más sutil? Sí, hombre, sí. A veces también grito, no tengo pelos en la lengua porque tú no quieres. la cosa pichora, eh? Oh. <clears throat> Yo oh. creo que tendría más posibilidades de ligar si no digues res y es al grano. sí, puede ser. Però això seria una violació i un delito. Propo proposo una cosa, per què no li fem un test per veure quina forma de lligar té i de pas l'Anaïs, que és una experta en l'art de la conquesta, uh mhm. -huh. li dona consells? Bueno, pues venga, dale. Vinga, dale. primera oh, pregunta. Dale, sí. pa pari, senyor. Comencem amb el test, que es deu pensar que això també és una línia eròtica. No, no. Oh, primera, pre oh. <laughs> primera pregunta. Quan arribes a un lloc on no coneixes a ningú, què fas? Entres amb total oh. seguretat amb un somriure radiant. Bé, et fa una mica de vergonya, però no t'importa? Ho sé, et mors de vergonya i t'apartes a un racó. Espera, espera, espera. en el sitio ese donde no conozco a nadie es Jamelgas o qué? Mm, sí, sí, clar. Pues entonces la Entro con una sonrisa radiante y a la primera tía, con la teta grande que veo, le digo, si me caigo ya sé dónde agarrarme. La resposta correcta, efectivament, era la A. Ara sobre el comentari de les tetes, eh? A Lloyd yo podría probar a dirley? ¿Le importa si la miro durante un ratito? Quiero recordar su cara para mis sueños. Eso es eh, eh, eh? Esto me la apunto en algún sitio, no, esa frase? estaría bé, així se recordarías después, eh? Pues espera, espera que voy a coger para ver de bater eh, ¿Le importa? Eh, quiero recordar para mis sueños... Vale, ya está. Se una pregunta. Estás en un bar y desde la barra no dejan de mirarte. ¿Cómo reaccionas? Ah, Tu també mires i poses ullets. Saps que ets irresistible. Bé, serà que tens una taca? La cremallera baixada? La. Si una tia me mira, jo també la miro i li digo Ai, ¡ay! y le hago movimientos sugerentes con la lengua. Resposta <laughs> correcta de nou, però no faci moviments de llengua, de ah. llengua que a les ties no ens agrada. A ah, l'altra llengua faci l'ullet. Encara té el paper de vàter? Sí. Doncs bueno, apunti-ho. manchado, però sí. Apunti-ho, apunti-ho. A les el ojo... Eh, vale, ja. Tercera ja pregunta. Què fa si et para un agent de tràfic femení, és a dir, una policia? Uh. A. Li pares amb ah. educació... Ah, li parles amb educació i amb la teva veu més seductora. No només no et posa la multa, sinó que t'ha demanat el telèfon per a sortir. Oh, o bé, oh, li dius, agent, ho accepto, posi'm la multa que em mereixo. Oh, <laughs> està fàcil. La B le digo, póngame la multa que me merezco y apóstame. Eso de niño muy malo. Sí, nena. No, no, sí, no, no, no. malament. Sí. Escolti, senyor Pol Basso, això està malament. Amb la policia ha de ser amable i seductor. Els piropos de paletes no fan efecte en elles. Bueno, de fet, ni en elles ni en cap. El problema és que si li dius a una policia, oh. a més de que et mengis un rascú, no et mengis ni un rascú, et pots emportar un gran problema. Joder, que, que, que profundo. ¿Y entonces qué, qué tengo que hacer? Apunti. Sí. Ser amable i seductor. Vale, certo. Entendido. Quarta, Venga, quarta pregunta. Estàs esperant l'autobús, t'avorreixes com una ostra, i una noia interessant a la cua. Què faries? Ah. A. T'acostes ah. a poc a poc, estudies la situació, mires el que llegeix i en 5 minuts ah. esteu parlant. B. D'una manera una mica torpe, intentes entaular conversa. A vegades oh. funciona i a vegades no. Així és la vida. O C. Ets plenament conscient de la teva insignificància. Solament pots mirar i somiar. Joder, esta es difícil, ¿eh? Y yo diría, a ver, que no tengo el bachillerato aún. Yo diría que la B, porque soy un poco torpe y siempre que intento... Oh, oh, oh, siempre que intento establecer conversación, pues me llevo el... Ah, guantazo y me encanta. Pero, señor Basso, ¿cómo intenta comenzar la conversa? Pues, joder, yo le digo nena, te vienes a la fiesta y yo dicen, ¿qué fiesta? Y yo, mientras me toco los huevos, digo, la que te va a dar esta. <laughs> Normal que el zurrin. Hauria de començar dient ah. alguna cosa banal, com, perdoni, té hora? Ah. I a partir d'allà li dius, què llegeixes? Gabriel García Márquez? Oh, m'encanta, quina prosa, eh? I el realisme màgic, magnífic. Bueno, pero para hacer eso hay que tener mucha cultura. Y ¿Qué ah. pues, va? Oh, cuestión qüestió de práctica. Oh, sí. Hosti, pero vostè está cagando, o està tenint un orgasme o... <laughs> jo no sé què, ah, ah, oh, ja no sé bueno, què. escolti, això, de, això de, de Gabriel García Márquez és qüestió de pràctica. Jo no he llegit mai Gabriel García Márquez, eh? No? Hi ha truquillos per saber què dir. Per exemple, això dels llibres sempre va de modes. Ara hi ha molta gent que s'està llegint els llibres de l'Esti Clarkson aquell. Doncs entres a, un, a Google, mires de què va els llibres aquests i però llestos. Però què està hablando? Sí, ¿Qué? Eh? aquests llibres del, del, del Millennium. Però el Márquez escribe a part del Barça. Joder. Ai, no, no, Ostres. ens referim a l'escriptor. Doncs potser sí que no li funcionaria ah. a ell, eh? ¿Vostè bueno. sabe que és el Google, almenys? Sí, hombre, claro. Lo de las páginas porno, ahí pone guarra. Pues tome y, nota, entra. tome nota, tome nota. La, tomo, tomo nota. Eh. Tome, tome. Oh, mi... oh! Ai, Mierda, he menjat el Perdó, oh! perdoni. Da, oh! darrera oh! prou. Ja estem, ja oh! estem, senyor. Darrera ja. prou. Uf. <laughs> Darrera Joder. pregunta. Espera, espera, que cojo más paper. <laughs> darrera vale. pregunta, va, anem, anem al, al, al que estem fent. Com sí. et ah, veuen ja. al treball? A. Ah, ets popular entre tots, et conviden a cafè, et saps i et sents adorable i per descomptat has sortit amb el bo i millor. O bé, coneixes gent, però molt poca gent es fixa en tu. Vols dir que té feina aquest home? Sí, sí que en té. Pues está difícil, ¿eh? A ver, todo el mundo que me conoce, ah, Pues el problema es que me conocen como el guarro asqueroso de mierda, <laughs> ¿sabes? Entonces Home. a cafè no m'inviten, però a mi sí que se fija. Entenc. Ah, I ja està ah, vostè a gust treballant amb aquesta ah. gent que pensa això de vostè? Uf. Que, que entenc que li diguin guarro asqueroso de mierda, però suposo que això fareix els seus sentiments, oi? <laughs> pues, pues no. Claro que no estoy a gust. Oh. <laughs> Pero ¿qué quiere que haga? Si és que soy un guarro asqueroso de mierda. <laughs> De verdad. Va, home, no plori, no plori. Això es pot solucionar, eh? Només cal que apliqui els consells que ja li he dit. Però seguro que puedo cambiar o què? I tant! Va, pràcticament una mica el que ha pres fins ara. Vostè es troba una noia molt guapa a una botiga i què li dirà? A ver, espérate, con mierda, que me han manchado el papel de antes. Bueno, le diría, perdona, ¿tienes hora? Molt bé. Y después yo le diría, <laughs> Qué reloj más bonito, es casi tan bonito como la dueña. ¡Perfecta! Vale, y. <laughs> Perdona. <laughs> Qué pena. Y entonces Ana diría: ¿Te puedo hacer una foto? Es que quiero enviarla a mis amigos, demostrarle que Los Ángeles existe. ¡Ya está! ¡Ya lo tinc al bote! ¡Muy No como ha progressat Sí, tía, muchas gracias por ayudarme. Eh. Para eso això estem, senyor <laughs> gracias a ustedes mi vida va a cambiar. Nos voy máximo paper. papel. Voy a, calla, que voy a ser un hombre nuevo, un hombre mejor. Voy a ser el puto Casanova del siglo XXI. Bueno, tampoc s'emocioni, eh, que sí, potser n'hi ha per tant. Podem, podem fer una cosa. Al programa vinent fem una petita connexió amb vostè de nou i ens explica sí. si els consells que l'Anaís l'ha donat han tingut efecte, d'acord? Mm, pues vale, i jo d'acord, mm, claro. I si la cosa funciona, Anaís, muntem una assessoria per gent que no sap lligar, no? Pero tots els casos de gent que no lliga es poden solucionar, així que haurien de dir que no se devolucions i no devolvemos el dinero. Per mi bé. Bueno, acomiadem, doncs, el senyor Pol Basso. Gràcies per haver... Ui, Déu meu. Per haver... ha sigut el clímax final, eh? Sí. Gràcies per haver estat amb nosaltres i recordi que la propera setmana ens posem en contacte amb vostè, eh? Espero su llamada, bonita. Moltes gràcies, Pol. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gracias a ustedes, porque están en otro continente que si no se hacía un traje con saliva. ¿eh? Quiero decir que se lo agradecería muy efusivamente. Oh, encara han ahí. No, que estar que continente, estar a l'altre continent, una veu una mica de garrulo, no? Sí, eh, es, que, soy... No, perdona, perdona. Es que soy de, importación, yo. Me cogieron aquí y me llevaron ahí. Por eso... Ah, como mi jersey. Se explicat todo Sí. Bueno, encara li falta una miqueta de pràctica, eh? però amb els, comentari els comentaris grollers en un parell de dies segur que desapareixen. Ah, oh, oh. A reveure, senyor Pol. Ah, adió. Adéu, acabes de córrer. Ah, me voy, me voy, me voy. Escolta, on és en Ferran? Cagant. Ja saps que aquesta hora li entra l'apretó i no pot aguantar-se, però hauria de venir ja si vol cantar, eh? Ferran? Ferran! Espero que tingui paper de vàter. Sí, ja estaré. Ah, mira tel ja està. Aquí. Ja entra. ha anat de gust, ha anat de gust, Ferran. Hi havia cua al lavabo, colló. Ha anat de gust, no? Llavors... Ha anat... Uf, ara, ja està. És que no hi havia... Nen, sembla que t'acabis de córrer, eh? No, no, vinc corrents, vinc corrents, però no, no, uf. Però no de corres. En Què fi, cantarem ara? Doncs, no sé, us agrada Kylie Minogue o com diria Carmen Ornillos, Kylie Minogue? Ah, està bé. Però a mi m'agrada més el seu nòvio, eh? l'Andrés Belencoso, Belencoso, Belencoso. Em referia a la seva música, no a ella. Uf. Aviam, a mi m'encanta, però... Podries... Saps quina podries posar? Quina? La del Can Get You Off, off Out of My Head. Aquesta. Això t'agrada, saps, eh? Ah, sí, sí és que m'encanta. Vale, vinga, El perfect. títol no, però no? m'encanta. Vinga. Can you get my head? Gràcies, no, can you get... Out of my no, can head. You... Veus, l'Anaïs tampoc no se la pel títol.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 I just can't get through out of my head. Boy, it's more than about. La, la, la, la, la, la, la. ¡Vámonos! All I think about, I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare think about. every day I love you less and less. Vinga, la propera setmana. Welcome to the Top 10 Countdown. amb el Top 10. Aquesta setmana havíeu d'escollir la millor pel·lícula còmica, la que més us agrada. I avui no tinc ganes d'enrotllar-me i anirem al gra. Així que, Ferran... Number 10. La decena pel·lícula més votada pels nostres oients i o oh, lectors del blog ha estat una de les quals els crítics han dit coses tan dispars com és una pel·lícula divertida que no baja el listón dentro del trayecto o oh, Ni siquiera el perverso encanto de Galifianakis o el singular cameo de Mike Tyson consiguen salvarla. A pesar de lo que digan los otros críticos, esta es una broma tan primitiva que es prácticamente prácticamente, un bromañón. En fi, jugeu vosaltres Resacón en Las Vegas. ¿De dónde ha salido este bebé? Mira a ver si lleva collar. He estado preguntando y nadie ha visto a Doc. No está aquí. Aquí está su coche, agente. Que se os vea relajados. Nos subimos y nos largamos. <laughs> ¿Pero qué mierda es esta? He perdido un bien y me he casado con una puta. ¿Cómo te atreves? Es una señorita. ¿Mike Tyson? Ahora viene mi parte favorita. ¡Joder! Tío, aún conserva su gancho. O algun comentari a fer d'aquesta pe·li? Cap ni un, no l'he vista. Jo sí, a mi em va agradar molt. Sí? Sí. No tens pinta, eh? No. Ja, no, jo no volia anar-hi, però em van obligar i em va agradar. Sí? sí. Bueno, et rius, no? bueno, jo, jo amb aquestes no m'enric, però m'ho vaig Almenys passar les crispetes estaven bones? Estan de puta mare. Això que no hi havia. Gràcies per l'aportació, Ferran. Continuem. Mm. Number 9. Una posició més amunt, un film que va ser un, el precursor de molts altres del mateix estil. Paròdies, vull dir. I què diuen els crítics? Eh, mm. <clears throat> doncs no ho sé. Què et penses, que m'ho he de saber de totes? Era curiositat. Quina pel·li és, per cert? Scary Movie. Diga. ¿Quieres pasar un buen rato? ¿Quién es? Dime tu nombre y yo te diré el mío. Creo que no. ¿Te gustan las películas de miedo? Uh -huh. ha sido eso? Oh, vaya, ha sido un pedo. Creí, creí que no me oirías. Primera regla. No contestes al teléfono. ¿Sabes dónde estoy? Estás detrás del sofá. Te estoy viendo los pies. No corras por el bosque. No hables con la prensa. ¡Salgo en la tele! <laughs> más ponerte a la altura de las circunstancias. Veo a los muertos. <laughs> es alucinante. Bueno, una peli pasable, ¿no? Ara, totes les que han vingut després s'obren, no? Excepte l'Spanish Movie. Ah, exacte. Què sí. pesados esteu amb Spanish Movie. Movie, movie. Que segur que és un tronyo, tio. Que no. Tu no, tu no entens de cinema i això que estudies comunicació audiovisual, ben eh? Dit, ben dit, allà. Oh, ah, ben gràcies, dit. gràcies. Number 8. Parlant de pel·lis espanyoles, el número 8, el, num el meu número preferit... El meu. Sí? Sí. Ai, que, que gràcia. El meu és el 4. Bueno, ens dona igual. En, bueno, això, al número 8 en tenim una pe·li espanyola. Ah, sí? Sí. No serà Torrente, no? Mm, no, si us plau, que els nostres oients i lectors del blog tenen molt millor criteri que aquest. Pilota. Això espero. D'aquesta sí que tinc el que van dir els crítics, eh? Espera, que... A veure... Atenció, mira, atenció, perquè m'agrada una ressenya que sembla molt maca, però que en realitat és negativa, eh? Fixeu-vos. Hay gags y personajes de recambolesca valía, pero el conjunto pesa demasiado como para levantar el vuelo. ¿No us sona maco? Quan comença sí, però després no gaire, eh? sembla un piropo dels de l'Anaís. digas i digues quina es, ya te una vegada. Vale, Mortadelo y Filemón. La situación es desesperada. Unido a la pertinaz sequía que venimos padeciendo, los sabotajes contra las reservas de agua se suceden sin parar. Comienza la era botijola. La gente necesitará comprar botijola. Agentes, de ustedes depende que el planeta se seque y la palmemos todos. Un ya! maestro de los disfraces? Sí. ¿Quieres un autógrafo? Lo único que yo quiero es tu esquela. Yo también voy a ser agente. Un agente de peso. <laughs> Number 7. Anem pujant mica en mica i arribem al setè lloc, on hi ha un actor molt mític. I molt repetitiu, també. Mm, com ho saps? Perquè he mirat una mica el, el reull de... Ai, perdona, <laughs> he mirat una miqueta de regull el guió. I Doncs no ho facis, que és sorpresa, home. Home, sorpresa, no. sorpresa no ho és. Tu també saps quina és? Sí, és de Jage. Ai, vull dir, Ace Ventura. Roger Podacter, te presento a Ace Ventura, detective de mascotas. Hola, encantado de conocerle. Marta Mert nos ha hablado maravillas de usted. ¿Marta Mert? ¡Ah, oh, sí, la perra esa! ¿Cómo? Pequinesa, hiperactiva. Se perdió en el parque Highland. Estaba medio muerta cuando la encontré. ¿Ese es el tanque? no he vuelto en cinco minutos. Esperen un poco más. Ace, salga del tanque. Siento no poder hacerlo, capitán. ¡No tenemos potencia! Ace, he dicho que salga del tanque. Por amor de Dios, Jim! soy un médico, no un piscinero. A mi, si he d'escollir alguna pel·li de Jim Carrey abans que Ace Ventura, escollo Mentiroso Compulsivo o Como Dios o, si m'apures, La Màscara. Però Ace Ventura no m'agrada. La vaig posar com a candidata a l'enquesta per error i resulta que la gent l'ha votada. Així <laughs> no t'equivocaràs més. Però, un moment, has vist el show de Truman? Oh, ah, bueno, bueno, sí, cert, val, cert, me l'havia deixat. Vale. És veritat. Almenys Jim Carrey no fa un paper del plan tope de pallasso. Sí. És veritat. Bueno, number six, no? Hola, hola. Sí, i ara sí, <laughs> Hola, hola, hola. Hola, hola Marc. Hola, Marc. Una, una persona que es colava, eh? No, no passa res. I ara sí, una pel·li que m'agrada de veritat, per ser molt fresca, molt propera i per tenir una banda sonora original magnífica. Els crítics pensen el mateix que tu. I tant. Mira, un diu, és muy inteligente, muy divertida y muy emocionante. I un altre diu, respecte respecte a la idiosincràsia de sus personajes, no sé què vol dir idiosincràsia, però jo l'he posat. Queda molt bé. Escolta, sin exagerarlos o llevarlos al ridículo. Gran parte del mérito es para la señorita Page. ¿Qué es la señorita Page? el Page paje Page. Page, La tengo más que Sí. Ellen Page, actriz que una vida a la protagonista. La prota de quina peli? De Juno. Hola, hola, ¿cómo va eso? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo juras por el blog? Me he hecho como tres pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente pipí para tres pruebas de embarazo? ¿Quién es el chaval? Es Polly Blicker. Nunca pensé que fuera capaz. No, ¿verdad? Cuando acabe todo esto, deberíamos volver a montar el grupo. Aún me verás mona cuando esté gigantesca. Creo que eres guapísima. Eres la persona más guay que he conocido y ni siquiera tienes que esforzarte. En realidad me esfuerzo cantidad. Muy, molt bona, sí Aquí han encertat els votants, eh? ya la vaig veure, però me la tornaré a va agradar molt. Baixar o jugar al videoclub, que baixar-se-la és il·legal. Ai, és veritat, que no es pot dir la ràdio. Bueno. bueno. Eh, number 5. Vale, molt bé. I tornem a la comèdia fàcil, que no vol dir facilona ni dolenta, perquè a mi em Com fa jo. molta gràcia la pel·li que ve ara, eh? M'agrada per la seva inspiració sisentera i hippie, per alguns personatges mítics com el Jo o el Gordo Cabron. Sí, <laughs> senyores i senyors, parlo d'Austin Powers. Esta vez Se revelarán secretos. Secuestrado a uno de nuestros mejores agentes. Es tu padre. ¿Quién tiene a mi padre? El acertadamente llamado Miembro de Oro. ¿Dónde puedo encontrar al tal Miembro de Oro? Así que tú eres... ¡Topo! Mucho topo. Gusto. He dicho topo. Basta. Topo. Adiós. Topo. ¿Sabéis guardar un secreto? Topo, topo, topo, topo. ¡Cállate ya! Déu meu, Déu meu. I d'aquesta que van dir els crítics? Que és una obra mestra? No, no, no. Diuen, humor lleno de absurdos gags para el que no existen términos medios, o te resulta delirantemente divertida o anodina hasta la estupidez, o... Pese a algunas dosis de humor chabacano, el film encierra escenas divertidas. Bueno, totalment d'acord, eh? Jo també. Eh, tu, Anaïs, ets molt crítica amb el cinema, eh? Quines pel·lis t'agraden? Va, a veure. No, jo és que només miro cinema txecoslovac dels anys 60 fills de Milos Forman, Vera Chitilova, Jaromil Jals, Aldrich Lipski o Jaroslav Balik. Ja sabeu, ja sabeu no? Sí, sí, ja sé. Ferran, a tu et sona alguna, algun d'aquests? No, però tu dius que sí i somriu. Ah, vale. Sí, home, el famosíssim Jaroslav Balik. A mi el que m'encanta més és el Miros Forman, el seu cinema experimental, la segona meitat dels anys 60, 50 o 60, depèn de quan l'agafes. Genial, és sublim. No sabeu qui són, oi? La veritat és que no. No, no, tampoc, tampoc. Ai, que incultes que arribava a ser. Doncs anem al number 4. Oh, que mítica la pel·li que, ve, que ve ara, eh? Mira, no diré res més. Simplement, eh? simplement posarem el tràiler. Para poder ver a sus hijos. He puesto un anuncio pidiendo una empleada del hogar. ¿Una empleada del hogar? Daniel Hitler tenía que encontrar trabajo. ¿Puedes convertirme en mujer? Hola. Soy Efigenia Topfal. Sigue siendo el padrazo de siempre. Solo que mejor. La cena está servida, Madame. ¡Sorpresa! Señora Topfal, ¿va a entrar en el lavado de hombres? ¿Qué calor hace aquí? La labor de un padre. No termina nunca. Mi primer día como mujer y ya tengo sofocaciones. A que esté anys, no? Sí. Saps què, Anaïs? L'actriu que fa el paper d'exdona de Robin Williams em sembla... em recorda una mica a ta mare. Sí, no s'assemblen res. Bueno, sí, porta el mateix cabell, <laughs> de cabell. I tenen els ulls així, igual, sí. Doncs a mi me la recorda molt, eh? Em fa molta gràcia cada cop que la veig. Sí, sí, a mi també. M'ho acabo de dir ara, però <laughs> cada cop que m'ho diuen, eh? M'enric. Així que ja arribem al podi. Passem al a podi. A veure com rius, a veure com rius. <laughs> Number 3. A la tercera posició hi ha una altra pel·li que també va estar força bé, però que la van seguir, la van seguir segona part, tercera, quarta, cinquena i fins i tot sisena, eh? Uf. Per sort, les més populars només són les tres primeres i ja en són massa. En fi, escol... Això és com el, el Gran Hermano. Porten massa ja. 11 sí, són masses. massa. En fi, escoltem el tràiler d'American Pie. Oh, ¡Qué bueno eres! Oh, sí, soy el mejor, nena. Buenas noches, Jimmy. Oh. ¿No coges bien el canal? Oh, sí, sí. ¿Vas a dormir, hijo? Sí, eso iba a hacer, papá. no, No, creo que está intentando sintonizar canales ilegales. Te equivocas, la recepción es mala, cariño. Oh, qué grande la tienes. ¿Qué ha dicho? Lauren Films presenta... Usted es la madre de Stephen, Intenta seducirme. En efecto, señora. Es como una tarta de manzana caliente. Jim. En fin, le diremos a tu madre que nos la comimos entre los dos. tros aquest de la tarta és gegant, és molt gran, és sublim. Tu te'n recordes, Natalia, que amb els Ilaverts vam anar a veure la de Van Camp? Sí, el Chavo també per que era, era American Pie 4, American... Era bastant oh. horrible, eh? era com American Pie però més Molt per ja t'he dit que sobraven, que sobraven. Però a mi d'aquesta, de la primera, el personatge del pare m'agradava molt, eh? Sempre intentant ajudar així el fill amb els problemes sexuals, sense, pobre, adonar-se que només aconseguia posar-lo incòmode, eh? Que mític. Va, seguim? I tant. Number 2. Uh. A la segona posició, a un pas de ser la guanyadora, una pel·li que encara no he vist i ho he de fer. Un film que intenta mostrar la societat nord-americana des dels ulls d'un reporter de Kizikistan o alguna així. En fi, Borat. Hola, mi nombre es Bora. Yo nuevo en Perdón. Bienvenido a nuestro país. Si este coche choca contra grupo de gitanos, ¿habrá algún daño para coche? Eso depende de lo fuerte que les dé y todo. Fuerte. Yo creo que las diferencias culturales son enormes. Creo que no tardaría mucho tiempo en americanizarse. Usted bebé no puede beber conduciendo. ¿No es problema que mujer tenga cerebro más pequeño que hombre? Basta, me voy. Se acabó. Vosaltres l'heu vista? Me la recomaneu? Està bé, a mi m'agrada molt. Jo hi vaig anar al cinema amb el meu pare i es va posar a plorar de riure, tu. Jo oh. les, les llàgrimes. Que bo. Tu Ferran, Jo no l'he vist, m'he de baixar encara. Bueno, Dic al videoclub, Això, videoclub. això doncs videoclub. doncs la veurem junts, vale? Sí, és bona, Vale. és bona. I ara, per fi... Com va amb la caca, eh, Marc? Com va amb la caca. Que... Bueno, no, no diguis res. I ara... Pues al final es mor. Para! I ara, per El- el fi... gos. Jo, deixeu-me fer la frase, que és una frase curta i no me la deixeu fer. Vale. I ara, per fi... Sí, doncs la... <laughs> I ara, per fi, el... Teta! Ah, ja ho he dit. Merda, ja ho he dit. Number Trrr, one. Aquesta setmana la pel·lícula guanyadora ha estat la que millors crítiques té. Per tant, vol dir que heu estat savis escollint. D'aquesta pel·li diuen coses com no és una amalgama de absurdes que te hacen reír, és una brillante sàtira que desborda con un humor maravillosament inteligente. Obra capital de los geniales Monty Python. Su gozosa visión está llena de memorables gags que la encumbran como una de las mejores parodias de la historia del cine. És com no podria ser d'una altra manera, el nostre programa... La vida de Brian. Wow. O de Deuteronomo de gas! Digo presente. Presente. Se te condena a morir lapidado. Había cenado bien y, le dije a mi mujer, e, ese bacalao es digno del mismo Jehová. ¡Ha vuelto a decirlo! ¿Lo habéis oído? ¡Sí, hemos oído! ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Continúo. En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada... sin precipitarse, que aún no a hemos empezado. ¿quién ha sido? ¡Eh, creí que... Ya había que empezar. A la última fila. Oiga, eh, yo no creí que era blasfemia decir Jehová. Estás empeorando las cosas. Empeorándolas es que pueden estar peor. Jehová, Jehová, Jehová. i suposo que estem tots d'acord amb el resultat, no? I tant. A més, mm. dona la nostra música de comiat. El pobre Rodri s'ha quedat sense la, sense la, la, top, la top secret, saps? Que volia que la poséssim al top 10. Ai, doncs no. Pues no, no, no, no. Que fea, que, que fea. Que vingui un dia, si no, a explicar allò dels porcs. Això. Aquesta de la vida, Brian, és més divertida quan, quan, quan la recordes. Sí. sí. En fi, per la setmana que ve haureu de respondre a la següent pregunta. Quin ha estat o és el millor personatge del programa de Buenafuente? Seran Palomino, potser en Chiquili 4, la niña de rec, el follonero, el nen. Vosaltres decidiu. Entreu al nostre blog, al cabedespres.wordpress.com i voteu a la nostra enquesta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. I ara, l'acudit de l'Anaïs. Sí, gràcies. Sobre el taló i es veu una tia amb les tetes superjuntes, saps? Tope apretades així, mira, veus, Natàlia? Oh. Sí. Així. Com es diu la pel·lícula? Com? No sé. Aladín. Aladín? Oh! Aladín. Oh, ah, mira, oh, oh, oh. Eh? Oh, oh, oh. Sí, doncs pues a mi no. En Fi, en fi, sisplau, la sintonia d'en Ferran. us presentem una bonica història d'amor entre catifes i burques. La pel·li d'avui és Paladín. una tarda de març, a un mercat de Rabalastan, Paladín, un pobre venedor de cerveses està a la seva parada i una bonica noia passa pel davant per casualitat. Cervesa bien, amigo, samosa. Ay, home, nina, qui, qui vols una cervesa beer? Hola, posim una cervesa, per favor. Una cervesa beer, aquí la té ben fresquita. Quant val? Un euro, senyora. El jove venedor es queda corprès enamorat de veure la vella dama. Des d'aquell moment, l'espera cada dia ansiós de veure-la. Passa el temps i la jove no torna i decideix d'anar amb els seus amics a la discoteca de moda més pija de la ciutat, el Rasmatàs. En Paladí la busca entre tota la gent de la sala i a un racó la veu envoltada d'amigues. Feliç comença a veure amb els amics mentre espera tenir el seu moment per apropar-s'hi. En un moment dado, la noia va sola cap a la barra i en Paladí se li acosta. Hola, senyora, que ve molt per aquí. Però que di borratxo. Surti del meu costat. Deixi que la convide a una copa, almenys. Si no em deixa, cridaré la seguretat. Vali, vali, és una bordi. Amb el cor fent miques per la duresa de la resposta, el jove paladí marxa amb els amics cap a una jaima a oblidar les penes. Un dels que allà hi eren el veu tan abatut que se li acosta i s'interessa per ell. A explicar-li tot, l'invita a seure amb ell a fumar una cosa nova que li havia portat un amic de fora. Un jove venedor de cervesa totalment drogat s'aixeca com pot i dirigeix a la porta quan s'entrebanca amb un coixí al terra i tira a terra la taula. A les mans li cau una llàntia, se la queda entre els braços i comença a córrer tot fumat per arribar a casa. Dels frecs amb la samarreta, la llàntia fa aparèixer un geni. Hola, xaval. Sóc el geni, el geni de la llanta. Què vols? Hòstia, i la Isabel Gemio dius, jo era un gran fan de Sorpresa, Sorpresa, però estaves més gorda. La Isabel Gemio no, imbècil. Genio a seques. Ah, com mola, tio. Compte! Tens un drac al voltant al teu costat! Ui! M'ha tocat un que va fumat. A veure, tu, pavo, demana'm ja el desig i no em toquis més els collons, que estava dormint i m'has despertat. Uah, pues ara ni ho sé, tio. Bon, mira, millor demà, quan estiguis millor, em tornes a picar i surto, d'acord? Passen hores fins que en Paladín no es desperta. Es lleva, es pren un remei contra la ressaca, ressaca típic del poble a base de dàtils, tés variats i cuscús i torna a agafar la llàntia. Senyora Gemio, senyora Gemio, surti de la llàntia! Una altra vegada tu? Tenia l'esperança que partessis la llàntia. Va, digues el teu desig. I eh, jo el que vull és poder-me lligar la pava de la discoteca. Només això? Sí. Va, concedit. Apa, ens veiem. Però, però espera, on la puc trobar? És la filla del sultà, així que al palau. Mira que hi havia gent que d'aquí enamorar-se, eh? Té, una estora volador, voladora tonejada per impressionar-la. Un parell d'hores més tard, al Palau del Sultà. Uau, què em poso per al sopar aquesta nit? El burca negre o el blau marí? Ai, no ho sé. El negre té un escot petit, però em fa un bon cul, i el blau marí, tot i que tampoc té escot, impenja els melons com a la mana. No sé què fer. Mac, mac. Aquí, chiso cazzuloid, Don surt? Sóc aquí, al balcó. Oh, Paralà, quina, quina pedaço d'història voladora que portes, no? Sí, qui vols que fem una volta? Hòstia, i tant! La parella va anar amb l'estora voladora fins a un lloc maco i apartat. Oh, carinyo, quin lloc més maco m'has portat! Sí, carinyo, jo només pretenia que fos un lloc especial i que poguéssim estar juntits. Oh, paladí, vull estar tota la vida amb tu. I jo amb tu, amor. Oh, quin amonat estic. I jo, amor, i jo... Ai, fotem un quiqui. I van ser molt feliços, però es van separar al cap de poc. Una llàstima. Bé, que ja ens apropem al final del programa, però abans us he de donar una bona notícia. D'aquí poc, el que ve després us farà un regal. No a tots, només a aquells que participeu al nostre blog. Encara no us podem dir que us regalarem ni quin serà el sistema per escollir el guanyador del premi. Només us diem que alguna cosa s'està preparant. I fins aquí puc llegir. Us deixarem l'intriga i ara recordem com podeu contactar amb nosaltres. Mira, només cal que entreu al Google, poseu el que ve després i cliqueu el primer enllaç que sortirà per entrar al nostre blog. Heu vist que fàcil i ràpid? Simplement heu de posar el que ve després al Google. Ja ens hem cansat de dir tota aquella parrafada, parrafada i això té el mateix resultat, eh? Abans de marxar, una floreta. Què se diu... <clears throat> Siempre me duele el estómago cuando me como un bombón. Seguro que si te como a ti, me, muere, me muero de, de indigestión. Joder, qué mala me más ¡Oh, qué bonito! Bonito del norte. Bonito del norte. Gracias. Ens veiem la setmana que ve. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! Adeu, If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Uh, just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.